รียมตัวทำวัดเย็นล้อมแล้วกราบสามครั้ง กราบ กราบอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นพระอรหัน ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิง ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังขวาคาวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวางคาตมภังคาวันตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนัมัสสามี ข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปโนภาคาวะตตสาวกสังโฆ พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆนามามี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 ือไปหน้า 218 พุทธศาสนสุภาษิต218ทัตนาโจทยตานังปฏิมังเสตมัตนาโสอัตตากุโตสติมาสุขังภิกขุวิหาหิเส จงเตือนตนด้วยตนเอง จงพิจารณาด้วยตนเอง ถ้าเธอคุ้มครองตนได้ มีสติสม่ำเสมอ เธอจะอยู่เป็นสุข สิ้นจาพิกุอิมัง นาวังสิตาเตระหูเมสติ เจตวาราคันจะโทสัญจตโตนิพานเมหิสีภิกษุเธอจงเป็นผู้วิทน้ำออกจากเรือ เมื่อวิทน้ำออกหมดแล้วเรือจากเร่นเร็วทำลายราคาโทสาเสียแล้วเธอจากไปถึงพระนิพพาน ปัญจชินเท ปัญจใจเยปัญจจุตาริภาวเย ปัญจสังคาติโคภิกขุโอกาตินโนติวุจติ จงตัดออกห้า และละทิ้งห้า แล้วทำให้เจริญเติบโตอีกห้าพนเครื่องผูกพันห้าชนิดนี้แล้ว ภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้ข้ามห่วงน้ำได้อย่างปลอดภัยชายาภิกขุมาจะปมาโทมาเตกามาคุณเนปมาสุจิตัง มาโลหะกุรังกิริปมัตโตมากันทิทุกามิทันติชัยหามาโนจเจริญภาวนาเถิดภิกษุ อย่ามัวประมาณอย่าปล่อยใจเวียนวนอยู่แต่ในกรรมคุณอย่าได้เผลอคืนกินก้อนเหล็กแดงอย่าปล่อยให้ความทุกข์เผาลนจนต้องมาพร่ำควรว่าโอ๋นอนนี่ทุกจริงๆสัพพโสนามรูปัสมิงยัสสะนาทิมมายตัง อาสัตาจานาโสจติสเวภิกขุติวุจติผู้ใดไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในนามรูปโดยประการทั้งปวง และเมื่อไม่มีก็ไม่เศร้าโศก ท่านเรียกผู้นั้นแหละว่าเป็นภิกษุแท้ ยามหิสิงจับธรรมโมจาหิงสาสัญญโมธโมสาเววันตามโรทิโรโสเทโรติปวุจติ ผู้ใดมีสัจจะมีธรรมมีความไม่เบียดเบียน มีความสำรวมและความใจใจ ผู้นั้นแหละชื่อว่าผู้มีปัญญาหมดมนทิน เขาเรียกท่านว่าเถระอัตาสัญญาโตปาตสัญญาโตวาจาสัญญาโตสัญญาตตโม อาชัตตารโตสมาหิโตเอโกสันตุสิโตตมาหูพิคุบุคคลผู้สำรวมมือเท้าวาจาและกาย ยินดีในการบำเพ็ญกรรมฐาน มีใจตั้งมั่นสันโดษ อยู่ตามลำพังได้ชื่อว่าเป็นภิกษุ โยมุขสัญญโตภิกขุมันตภานิอนุตตโตอาทังธรรมันจติเปติมาทุรันตัสสะภาสิตังเอกสุได้สำรวมวาจาพูดด้วยปัญญา มีจิตใจสงบชี้แจงตำลาและใจความอย่างถูกต้อง คำพูดของภิกษุนั้นนับว่าไพเราะน่าฟังธรรมารโมธรรมารโตธรรมังอนุวิจินตยังธรรมังอนุสรังภิกขุสัตธรรมานาปริหายติภิกษุผู้อยู่ในธรรมยินดีในธรรมพินิจพิจารณาธรรม และระลึกถึงธรรมเสมอย่อมไม่เสื่อมจากพระสัทธรรม นาทิชานังบปัญญาสานาทิปัญญา อาชายโนยามมีชานันจะปัญญาจะสเวนิพานาสันติเกผู้ไม่มีปัญญาย่อมไม่มีสมาธิ ผู้ไม่มีสมาธิย่อมไม่มีปัญญา ผู้ใดมีทั้งสมาธิและปัญญา ชื่อว่าอยู่ใกล้พระนิพพานยะโตยะโตสัมมาสติขันธานังอุตยพยังลาภาติปิติปาโมจังอมตันตังวิชานตัง เมื่อใดก็ตามพิสูพิจารณาเห็นความเกิดและความดับแห่งขันทั้งหลายย่อมได้ปิติและปราโมทซึ่งเป็นธรรมตาสำหรับท่านผู้รู้ทั้งหลายกัตรายมาติภวติอิตาปัญญาสาวิกุุนน อินดาริยากุติสันตุติปาติโมเกจะสังวโร มิเตภาชาสักัรลยาเนสุทาชีเวอตันติเต สิ่งแรกที่ภิกษุผู้มีปัญญาในพระศาสนานี้จะกระเพื่อทำความคือความสำรวมบินสีความสันโดษ และการระมัดระวังในพระปาติโมกพึงคกันระยาณมิตรผู้เป็นอยู่อย่างสะอาดและไม่เกียจคร้าน โยหาเวทาโรภิกขุยุนชาติพุทธศาสนนโสมังโลกังปภาเสติอภามุตโตวจันทิมัง ภิกษุใดถึงแม้ยังอยู่ในวัยหนุ่มแต่อุทิศตนแก่พระศาสนาย่อมส่องโลกนี้ให้สว่างเหมือนพระจันทร์ที่ผ่านพ้นจากหมู่เมฆอานาคตาปัสสะปายาอธิตัสานุโสจนัง เอเตนะภาลาสุสันตินโรวาหาริโตรุโตนคนเขาสุขสิทพอกันหนึ่งถึงแต่สิ่งที่ยังไม่มาถึงพราะเศร้าโศกถึงแต่สิ่งที่ล่วงไปแล้ว เหมือนต้นอ้อสดที่ถูกตัดอาณาวิติจติตัสสะสัทธรรมังอวิชานันโต ปาริปลาวาปลาทัสสะปัญญาณปาริภูรติเมื่อจิตไม่มั่นคงไม่รู้พระสัทธรรม มีความเลื่อนใสเลื่อนลอย ปัญญาย่อมไม่บริบูรณ์อาะมานังหิตังจิตังปริพุนังสุภาวิตัง ยังปะมานังกตังกมมังนตังตัตราวิสิสติจิตเพื่อคุณที่อบรมบริบูรณ์ดีแล้ว เป็นจิตหาประมาณไม่ได้ กรรมที่ทำแล้วพอประมาณกรรมนั้นจักไม่เหลือในจิตนั้นทูรังกมังเอกจรังอสริรังคูหาสยัง เยจิตังสัญญาเม สันติโมคันติมารพันธนาง ผู้ใดจากสำรวมจิตที่ไปไกล เที่ยวไปดวงเดียวไม่มีรูปร่าง มีธรรมคือกายเป็นที่อาศัย ผู้นั้นจะพ้นจากเครื่องผูกของมันพันธนังจะปรังจิตตังทุรังคังทุนนิวารยัง อุจุงกโรติเมธาวิ อุสุกโรเตชนังคนมีปัญญาทำจิตที่ดิ้นรนกวาดแกว่ง รักษายาห้ามยาให้ตรงได้ เหมือนนายช่างสอนดัดลูกสอนในตรงได้ฉันนั้นยาทาอาคารังทุชันนังวุธิสมาติวิชติน เอวัง อภาวิตัง จิตตัง ราโคสมาติวิชติฝนย่อมรั่วรถเรือนที่มุงไม่ดีฉันใดราคาย่อมรั่วรถจิตที่ไม่ได้ อบรมดีฉันนั้น วาริโชวันทะเลกิโตโอกะโมกตะอุปโตน ปาริพันธติตังจิตัง มารทยังปะหาตเวจิตนี้ถูกยกขึ้นจากอะไรคือกรรมคุณ เพื่อลาทีตั้งแห่งมานยอมดิ้นรนเหมือนปลาที่ถูกจับขึ้นจากน้ำแล้วโยนขึ้นบนบกฉันนั้น นานาวัสุตจิตตสะอนันวาหตเจตโสวัญญาปาปะปะหินัสสานันทิชาคารโตพยังผู้มีจิตอันไม่ชุมด้วยราคะมีใจอันโทสะไม่กระทบแล้ว มีบุญและบาปอันละได้แล้ว ตื่นอยู่ย่อมไม่มีภัย จิตเตนะนิยโตโลเกจิตเตนะปริกัสสติจิตัสสะเอกธรรมัสสะสะเพวะวะสมันวะคูโลกถูกจิตนำไปถูกจิตชักไปศาสต์ทั้งปวงเป็นไปด้วยอำนาจจิตอย่างเดียวทุนิกาสาละหุโนยัตถกามนิปาติโน จิตตัสสะธรรมโทสาธุจิตตังทันตังสุขาวะหังการฝึกจิตที่ข่มยากที่เบามากตกไปในอารมณ์ที่น่าใครเป็นความดีเพราะจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้ โยจัสสัพตะปริตาสิวเนวาตามิโคยธรรม รังหูจิตโตติตังรังอุนาสสัมปัจเตวตังผู้ใดมากกว่าสะดุ้งต่อเสียง ดูดเนื้อสมันในป่า ท่านเรียกผู้นั้นว่าผู้มีจิตเบาโทษของเขาย่อมไม่สำเร็จผล สุทุตัสังสุนิพุนังยะถากามนิปาตินัง จิตตังรักขธาเมธาวิจิตตังกุตังสุขาวังผู้มีปัญญาพึงรักษาจิตที่เห็นได้ยากนางละเอียดนางมักตกไปในอารมณ์ที่น่าใคร เพราะจิตที่คุ้มครองดีแล้ว นำสุขมาให้ เยสันตาจิตานิปกาสติมันโตจะชายิโนสัมมาธรรมังวิปัสสันติกาเมสุอนาเปกิโนผู้มีจิตสงบมีปัญญาเครื่องรักษาตัวมีสติเป็นผู้เบ่งพินิจไม่เยื่อใยในกรรมย่อมเห็นธรรมโดยชอบ ภิกขุสิยาชายิวิมุตตจิตโตอากังเคเวหาตยัสานุปติมโลกัสสายตวาอุทยพยัญจะสุเจตโสอนิสิโตตถานิสังโสภิกษุผู้เพ่งพินิจมีจิตหลุดพ้นรู้เห็นอาการเกิดดับของจิตแล้ว มีใจดีไม่ถูกกิเลสอาศัย มีธรรมนั้นเป็นอานิสงส์พึงหวังความบริสุทธิ์แห่งใจได้โยเตสุกุนโตวิทิตินดริโยจเรธรรมเนธิโตอาจาวมัตเวรโต สังฆาติโค สัพพะทุกขปะหิโนนาริมปฏิทิฏาสุเตสุทิโรผู้ใดระมัดระวังอินทรีย์เหล่านั้น รู้จักอินทรีย์หกตั้งอยู่ในธรรมยินดีในความซื่อตรงและความอ่อนโยน ล่วงกิเลสเครื่องของเสียได้ ละทุกได้ทั้งหมดเที่ยวไป ผู้นั้นเป็นทีรชน ย่อมไม่ติดในสิ่งที่เห็นแล้วและได้ฟังแล้ว โยจากุเตนะจิตเตนะสุนาติจินาสาสนังเชเปตวะอาสเวสเพสักจิกตตวะอกุปตัง ปะปุยยาปรมังสันติงปรินิพาติอาสวงผู้ใดมีจิตคุ้มครองแล้ว ฟังคำสอนของพระจินเจ้า ผู้นั้นชื่อว่าธรรมาสวะทั้งปวงให้สิ้นไปทำให้แจ้งซึ่งอกุปธรรม บรรลุความสงบอย่างยิ่ง ไม่มีอาสวะย่อมดับสนิทเทเวธรรมาพหูปการาสติจาสัมปชัญญาจารธรรมมีอุปการะมากสองอย่างคือสติและสัมปชัญญา โสรจังอวิหิงสาจะปาทานาคสเตตุเอ สติจะสัมปชัญญะจะจารณานาคตาสเตปเรธรรมคือโสรัจและอวิหิงสาเป็นช้างเท้าหลังส่วนสติสัมปชัญญะนั้นเป็นช้างเท้านาสติโลกัสสมิงชาคโรสติมโตสธาพรัง สติเตสังนิวารณังสติสัพพัทธปฏิยานสติเป็นธรรมเครื่องบุกให้ตื่นจากทุกข์ผู้มีสติเป็นคนทันสมัย สติเป็นเครื่องกันนิวรณ์สติจำปรารถนาในที่ทั้งปวง กาเมสุนาภิกิชัยยามนัสสานาวิโรสิยาน กุสโลสัพพธรรมานังสโตภิกขุปริภเชภิกษุไม่ควรติดในกามทั้งหลาย ควรมีใจไม่ขุนมัว ควรเป็นผู้ฉลาดในธรรมทั้งปวงควรเป็นผู้มีสติอยู่ทุกเมื่ออาชาตันจะพายิทาจะเวทนังนาพินันทโต เอวังสัตสัจารโตวิญญาณังอุปรุชติบุคคลไม่เพื่อในเวทนาทั้งภายในและภายนอก มีสติตามรู้เห็นอยู่อย่างนี้ วิญญาณย่อมดับเอวมาทีนวังยัตตวาตันหาทุกขสัสสมวัง วิตาตโนอนาธาโนสโตภิกขุปริภเชภิกษุรู้โทษอย่างนี้ว่าตัณหาเป็นแดนเกิดแห่งทุกข์แล้วเองเป็นผู้ปราศจากตัณหาไม่ถือมันมีสติอยู่ทุกอริยบทโยจะเมตังภาวยติอัปปมานังปฏิสโตน ตานุสังโยชนามุนติปัสสโตอุปาทิขยังผู้ใดมีสติเฉพาะน้าเจริญเมตตาไม่มีประมาณสังโยชน์ของผู้เห็นความสิ้นไปแห่งอุปาทินั้นย่อมเบาบางสัมมาปทานสัมปันโนสติปัฏฐานโคจโร วิมุตติกุสุมาสัมชันโนปรินิพายิสัตตยานาสโวพูดถึงพร้อมด้วยสัมมาประธาน มีสติประธานเป็นอารมณ์ดารดาษไปด้วยดอกไม้คือวิมุตหาอาสวะมิได้จากปรินิพาน อุทาตากรรมทเยสุอัปมโตวิธานวาสัมมังกาเปติชีวิตังสัมปตังอนุรักขติมผู้ขยันในหน้าที่การงานไม่ประมาทเข้าใจจัดการ เลี้ยงชีวิตพอประมาณจึงรักษาทรัพย์ที่หามาได้อาปมายุมนุสานังมิรยานังสุโพริโสจารยาทิตาสิโสวานาติมัจจุสานาคโมอายุของสัตว์มีน้อย คนดีพึงดูถูกอายุนั้นเสีย พึงประพฤติดูดคนมีศีรษะถูกไฟไหม้มุตยูจะไม่มาถึง โอโนทโรโยสหเตชิคันนังทันโตตปัสสิมิตาปานโพชโนอาหะรเหตุนากโรติปาปังตังเวนรังสมณมาหุโลเก คนใดมีท้องพร่องย่อมทนต่อความหิวได้ผู้ฝึกตนมีความเพียรกินดื่มพอประมาณ ไม่ทำบาปเพราะอาหารท่านเรียกคนนั้นแหลว่าเติมเป็นสมณะในโลกโยจาวัสสะตังชีเวกุสิโตหินวีริโย เอกังชีวิตังสยโยวิริยังการพโตทันหัง ผู้เกียรติการมีความเพียรนันเลวพึงเป็นอยู่ต่อไป ถึงร้อยปีก็เท่านั้น ส่วนดังผู้ปรารบความเพียรมั่นคง แม้มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวประเสริฐกว่า นิทังทันทิงวิชิมิตังอารติงปัตตสัมมทังวิริเยนันังปนาเมตวาอริยมโควิสุจติ อริยมรรคยอมบริสุทธิ์ได้เพราะการขับไล่ความหลาก ความเกียดคร้านและความเบียดชี้เกียนความไม่ยินดี และความเมาอาหารนั้น ด้วยการปารบความเพียร นามานาคามัสัตะโพอิทัตินาโมนามัติอาสมาอิตัสสะ เอโกอรัญเยวิหารัมปะมัตโตนามัจุตยสัตตรยะบารัง ในโลกนี้ผู้ที่ชอบถือตัวย่อมไม่มีการฝึกฝนคนมีใจไม่มั่นคงย่อมไม่มีความรู้ ผู้ประมาทแม้อยู่ป่าคนเดียวก็ข้ามฝั่งแห่งแดนมฤตยูไม่ได้ยาทาปิมูเลอนุปันเวทันนิจินโนปิรุโคปุนาเรวรุหติเอวัมปิตันหานุสเยอนุหัเตนิพัตติทุกามิทังปุนาปุนัง เมื่อรากยังมั่นคงไม่มีอันตรายต้นไม้แม้ถูกตัดแล้วยังงอกได้อีกฉันใดเมื่อตัณหานุสัยยังไม่ถูกกำจัดพวกนี้ย่อมเกิดร่ำไปฉันนั้น รากันจะโทสัญจะปะหายาโมหังสันตาริตวานาสังโยชนานี อาสันตสังชีวิตสังกยมมิเอโกจเรคะะวิสานกะโพบัณฑิตละราคาโทสะและโมหะทำลายสังโยชน์ได้แล้วย่อมไม่หวาดเสียวในการสิ้นชีวิต พึงเที่ยวไปผู้เดียวเหมือนนอแรกฉะนั้น เอาละการสวดพุทธศาสนาสุภาษิตนี้เย็นวันนี้ก็พอสมควรแล้วนะต่อไปเราก็จะได้มีเวลา นั่งปราลบความเพียรกัน วันนี้เราก็มีแต่คนกันเองของเรามา ปฏิบัติธรรมร่วมกัน น้อยก็เป็นการสร้างบุญบารรมีสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเอง โอกาสที่จะปีเก่าจะผ่านไป ีใหม่ก็จะผ่านมาตามคตินิยมของโลก ก็ถือว่าเราได้มาทำบุญทำกุศลให้กับตัวเอง เราต้องทำให้กับตัวเองก่อนตนเองมีแล้ว ถึงจะอุทิศถึงจะส่งให้คนอื่นได้ ถ้าเราไม่มีก็ส่งให้คนอื่นไม่ได้มันแรงนั่นแหละถ้าเราไม่มีแรง แล้วก็ไม่สามารถผลักดันในอื่นไปได้ถ้าเรามีแรงมีกำลังแล้วก็สามารถส่งไปได้ มันจะเป็นกำลังบุญกำลังใจกำลังสติปัญญากำลังกุศลกำลังฤทธิ์กำลังเดชอะไรก็ตามต้องฝึกต้องฝนสักมันมาแล้ววันนี้ก็ตั้งใจนั่งทำความสงบเจริญสติร่วมกันนะเพื่อเป็นกุศล